Azken aste horietan neguan ohikoa denez gure baratze eta soruetan lokatza ez zaigu eskas izan. 2008ko udako idortea laste errantziriko anomalia baizik ez zaigu iduritzen. Halere, Oain bertan idortearen gaia tokiko ez tabaidetatik desagertu balin bada ere, horren mehatxua ez zaigu desagertu. Hainbat ikerketaren arabera, urbalia bidea urrituko da eta bere urtarokotasuna klimaldaketarekin batera aldatuko da. Iparri hemisferioan nabarmen idortuko da eldudien amarkadetan, batez ere udan eta gurea bezalako latitude hartainetan. Europako egomende baldea izaten alko da eskualde idortuenetarikoa. Hori da berbada irudikatzeko zailena, niretzat beden. Gure eskualde hori betidanik edo beden hainbat mendez euritsua izan da, ezea, ferdia, Eta neurri handi batean horrek balintzatu ditu bertako historia populakuntza eta bere jarduerak. Jak eskazoba maisuak irakatsi zigun gara jartan Euskal Herriko mendigunean kaskoetan bizizirela guran zinekoak, bertan abeltzaintza garatuz. Ibar zola ezeak horretarako ezbaitziren ziren egokiak. Gara hori bukatua da eta eldudian amarkadetan pirinioak ere beroagoak eta idorragoak izanen dira, erreketan urgutiago isuriko da. Baina ez gara horretaz oartu, urtegiak Nafarroan, uraska erraldoiak akitaniako arroan, luxuzko erabilera baimentzen dituzten derogazioak anemenka. Funtxean, ur erabilerak gure arroa islatzen du, salgai bat da. Horrekin espekulatzen alda, baliabidea metatzeko investitzea handiak egin, inguruan urrituko denerako baliabide horrek albidetzen duena garestiago saldu alizaiteko. Janeko aski argi dira ereduarrek sorturiko kalteak, baina ez dira aski ezagunak eredu hortik kanpoko konponbide iraunkorrak. Bi ardatz nagusietan aburfitzen aldira, euriak ekerritako ura tokian bertan ahalik eta gehien atxiki, eta uraz dugun ulermen eskasa aberastu ekosistemikoa bilakatu. Ekosistemen sendotasuna indartzeak, inguru aski ezeak atxikitzeak, idorte garaietan gure erri silientzia bermatuko du. Laborantzatik arago, kusmolde horrekin gure jarduera guziak beharko ditugu berpentsatu, urrituko den balia bide hori privatizatu eta sautu baino, neurritxuki eta finki erabiltzeko eta banatzeko. Horren araberakoak izanen baitira gatazkak edo elkarbizitza duina.